sterk genoeg wees om tegen jullie vijanden te vechten. Jullie zal verdwijnen tussen die volken, die land van jullie vijanden zal jullie opvreed. Die paar mensen wat nog leven, zal sterf en verdwijnen oor hulle sondes in die land van hulle vijanden. Hulle zal ook sterf en verdwijnen oor die sondes van hulle voorvaders. Misschien zal hulle beleid dat hulle en hulle voorvaders sonde gedoen het, en dat hulle ontrouw en opstandig was tegen mij. Misschien zal hulle dan weet dat ek hulle vijand geword het en dat ek hulle na die land van hulle vijanden gebring het. Misschien zal hulle jammer wees dat hulle soos heidene gelewe het en misschien zal hulle sê dat hulle die straf oor hulle sonde sal dra. Dan zal ik onthou dat ik een verbond gemaakt het met Jacob, Isaac en Abraham, en met die land. Maar die land zal eerst alleen moet wees, daar sal nie mense woon nie, so dat die land sy sabbatsjare kan geniet. My volk moet hier sê dat hulle die straf oor hulle sondes sal dra, van hulle het gewys dat dit niet vir hulle belangrijk is om te doen wat ek besluit nie, dit was vir hulle te moeilijk om te doen wat ik sê. Maar wanneer hulle in die land van hulle vijanden is, zal ik hulle niet los nie. Dit sal vir my te moeilijk wees om hulle allemaal te laat sterf en om mijn verbond met hulle te breek, want ik is hulle God die Heere. Ek sal onthou dat ik een verbond gemaakt het met hulle. Al die volken het gezien hoe ik mijn volk uit die land Egypte gebring het, zodat ik hulle God kon wees. Ik is de Heere, dit is de wette wat de Heere op zijn naaiberg gegeer het, toe hy die verbond gemaakt het met hulle. Mooses het dit vir hulle gesê,